Neka je salavat i salam njegovom minjeniku Mohamedu koji nam je svojim primjerom pokazao putem koji treba da hodimo. Neka je salam njegovoj porodici, njegovim častima sahabima i svim vjernicima do sudnjega dana. Gospodaru naš podući nas znanjem koje će nam koristiti i na dunjalku i na ahiretu. Gospodaru naš Daj da se okoristimo od onoga što si nas podučio. Gospodaru našu uputi nas na istinu i daj da je slijedimo i uputi nas da vidimo zabludu, da je se klonimo i učini nas od čestitih robova svojih. Amin. Zahvalan sam uzvišenom stvoritelju koji mi je počastio da večeras u ovom ovaj Mubarek noći na ovom Mubarek mjestu budem sa vama i hvala Hafizu koji mi je ukazao povjerenje da budem ja večeras od onih kojih ima mnogo i koji više od mene znaju da budem ja taj večeras koji ću čitati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ovo je sigurno mubarek mjesto jer s ovog mjesta potiču iskre dobra. Ovo su sigurno mubarek ljudi jer su oni od mnogih drugih došli da slušaju hadise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La jestevi ashabul dženneti wa ashabun Nije isti stanovnik dženneta i stanovnik džehennama. Nije isti onaj koji je primio islam prije osvojenja Mekke i onaj poslije. Nije isti onaj koji je večeras u tabačkom mesčidu i nije isti onaj koji večeras šeta ulicom bez obzira nosio on šehadet ili ne nosio. Zato molim uzvišenog gospodara da ovo budu trenuci koje će nam on primiti i da budu trenuci ako boda koji će svedočiti za nas na danu sudnjem kad stanemo pred našega gospodara. Ja juhel amenu amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fefsehu jefsehillahu lakum. Često puta saslušam halku hadisa Hafiza preko interneta, ovi momci to postavi svaki puta, ako nisam tu, bar je preslušam, da upijem nekog znanja. I svaki često puta abi spomena ovaj kuranski ajet o vjernicima kada vam se kaže da mjesta napravite, vi napravite mjesta da bi drugi mogli da sjednu, Pa ću vas zamoliti i ja večeras da, da se pomerimo da i ovi drugi mogu sjesti. U jednoj predaji se kaže da je ovako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u svojoj džamiji držao govor a pored njega je sjedio Ebu Bekr Sidik radi Allahu i kaže došao je Hazreti Alija i nije bilo mjesta a onda je ustao Ebu Bekr onaj Ebu Bekr koji je sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam činio ona onaj Ebu Bekr kojeg su kod kjabe na nulama udarali pa je onesvijesten bio zato što je branio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Onaj Ebu Bekr koji je nazvan Esidik zato što je uvijek bio iskren, zato što je prvi povjerovao kada je Resulullah kazao da je bio na, na mirađu. Kaže, ako je to rekao Resulullah, onda je to istina. Taj Ebu Bekr ustaje, još je bio stariji. I kaže, o, oče Hasanov, uđi sjedi i postavio ga na najbolje mjesto koje je svak želio pored Resulullah sallallahu alaihi wasallam Resulullah sallallahu alaihi wasallam se osmijenio i kazao inna ma ja'lamul fadla minan nasi zavu doista vrijednost oni koji vrijede znaju samo oni koji i sami vrijede la ja'riful fadla minan nasi illa ahlul fadl neće ukazati na vrijednost oni koji vrijede osim oni koji sami vrijede i subhanallah, znači naša vrijednost je u tome da ukažeš na poštovanje svome bratu. Naša vrijednost je u tome da poštuješ svoje roditelje. U svom odnosu prema drugim ljudima ti pokazuješ jesi li mal ili si velik. A onaj se ponizi radi Allaha, gospodar će ga sigurno uzdići. I vi znate onu predaju Ibrahima o Ibrahima kada je kod Kjabije klanjao hiljadu rekiata. Pa mu je gospodar kazao, o Ibrahime, divno li je to što si učinio. Ali da, da staviš zalogaj u usta onoga koji je gladan i kod gospodara vrijednije od toga. Kada insan ima neku potrebu, da mu priskočiš, to je važnije od bilo kojeg drugog i ibadeta. Kada imaš vremena, onda se, onda se posjetiš, posjetiš ibadetu. Mi ćemo kao i svaki puta prije čitanja hadisa Sjetiti se dovoljnim Fatihom imama Buhari, Ridan Allah Mi smo još uvijek u knjizi o abdestu. Poglavlje vjerovjesnikovo sallallahu alaihi wasallam prskanje vodom onoga koji je onom vodom kojom je abdestio onesviještenog, onoga koji je bez svijesti. Subhanallah kada kada god spomenem abdest, dvije stvari mi prvo naupadni. Jedna je dunjalučka, druga je ahiretska. Dunjalučka je da, je abdest nešto što čovjeka štiti. Kada ga uzmeš, znaš da će ti šeitan teže došaptavati. Dalje, abdest je nešto što, je prvo što ti treba kada hoćeš da razgovaraš sa gospodarom. Da bi klanjao namaz, da bi učio Kur'an, prvo što trebaš uraditi je uzeti abdest. To je ta neka perda, neka prolazna stanica između tebe i tvog uspostavljanja odnosa prema gospodaru. Druga stvar je ahiretska. Kada mi naupadne sudnji dan i abdest, prvo što mi naupadne je to da će poslanik sallallahu alaihi wasallam svoj umet prepoznavati po bijelini tragova koji su ostavili naše, naše uzimanje abdesta. Pa je onaj Asab radijallahu anhu uzimo abdest do ramena i drugi ga ovaj vidio, kaže jel to propis? Kaže, tako mi Allaha da sam znao da me promatraš ne bih ovako uzimao. Ovo sam uzimao vila iz svoga čeifa da bi na sudnjem danu moja belina još bila veća. Subhanallah, ovako su asabi razumijevali blagodati na kojim je poslanik sallallahu alaihi wasallam ukazao. Hadis glasi ovako, حدثنا أبو أبو وليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت جابرا يقول pričao nam je Ebul Velid, a njemu šobe prenozeći od Muhammeda ibn Mukedira koji je čuo Džabira radijallahu anhu da kaže Džae Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'uduni wa ana meridun kaže došao mi je poslanik sallallahu alaihi wasallam posjetio me a ja sam bio bolestan. La eakilu, nisam bio ni, ni svjestan, besvijest sam bio. wa wasabbe alejje min ihi Kaže, uzeo je abdest i mene je poprskao vodom od svoga abdesta. Fa'akaltu, ja sam došao sebi. Fekultu ja Rasulullah, rekao sam o Allahu poslaniće. mi mirasu, kome pripada miras, kome pripada nasljedstvo inna ma yarithuni mene će naslijediti oni ona daljna moja rodbina fenezalet ayatul feraidi onda je uzvišeni gospodar objavio ajet ajet o nasljedstvu inače Džabir radijallahu anhu je bio ashab poslanika sallallahu alaihi wasallam koji nije imao potomstva imao je sedam sestara i dosta druge rodbine pa je onda kada je razgovarao sa Rasulullahom sallallahu alaihi wasallam posle ovog slučaja, njegovim sebebom objavljen ajet koji govori o Ferajzu. Govori o nasljednjom pravu, odnosno kelali, odnosno o slučaju koji je vezan, vezan za ovu. Taj ajet glasi, este odubillah, kaže, jeste ftuneke kulillahu fil Kaže, oni otrebe traže tumačenje o kelali. Reci, Allah će vam ukazati propis o kelali, o nasljedstvu. nim ra'atun lejse lehu i nim ra'atun lejse, nim ru'un lejse lehu veledun, velehu uhtun feleha nisfu ma tarak. Kaže, ako neko umre, a ne bude imao djeteta, a ima sestru, njoj pripada polovica ostavštine. وَهُوَ يَرِثُهَا إِلَّمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدْ A on će nju naslijediti ako ona nema djeci. in كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَ thuluthani mimma تَرَكَ A ako su njih dvije, njima pripadaju dvije trećine njegove zaostavštine. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ako ima više braće i sestara onda će muškima pripasti duplo više jeli, nego, nego jednom muškarcu kod dvijema ženama Yubajinu Allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim to vam Allah objašnjava da ne biste zalutali a Allah, Allah sve zna Inače u predanjima se navodi da će prva nauka od islamskih nauka koja će se zapostaviti je nauka o ferajzu. I mi vidimo danas da naši ljudi slabo znaju, čak više ne, ne interesuju se. Vrlo često, vrlo često, vrlo rijetko ćete vidjeti da je neko nekoga upitao da mi molim te objasni kako to ja, kako to ja da podijelim svoj imetak onako kako je to gospodar propisao. I ni jednu stvar, pazite namaz, koji je toliko bitan kod nas muslimana, zekijat koji je toliko izražen, nije detaljno u Kur'anu opisan. Poslanik a.s. kazao koliko je broja rekiata, kako da se klanja, zekijat koliko da se izdvaja, od koje imovine da se izdaja. A sve detalje vezano za nasljedstvo uzvišeni gospodar je u Kur'anu objasnio. I meni je bilo čudno kada smo na fakultetu učili Ferajz Učili smo iz neke knjige koja je davno nekad pisana, neki naš od prvi alima koji su na bosansko prepisivali, to su, zašto učimo iz ove knjige? Pa ne mijenja se, to je jedan jedanput uspostavio, poredao i to tako ostaje. Mana se ljudi, jeli, jeli o, tome, o tome manje, manje interesuju. Ono što vidimo iz ovog hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je prvo da je poslanik alaihi salam posjetio Džabir ibn Abdullaha dok je bio bolestan. I odmah nam ukazuje na to da moramo voditi računa da braću muslimani posjećujemo kada su bolesni. I to je, to veoma bitno. Bolest je jedna specifična situacija u kojoj se vjernik nađe. Nekada može biti veliko iskušenje i opterećenje za porodicu. Vjernik je taj koji dođe, koji je podrša, koji neće doći tu da smeta, da ogovara, nego će doći tu da uzme i tog bereketa, a vrijednost posjete mi ćemo vidjeti. Inače, kada je vjernik bolestan, on je taj koji se uvijek oslanja na gospodara i ne zna da li je bolje za njega nešto što je dobro ili nešto što je loše. Nekada se može desiti da se razbolite, a onda preberete neke stvari u, toj, u tom slobodnom vremenu, preberete neke stvari i krenete putem koji će vas ako Bog da odvesti u hajr. A inače da ste bili zdravi, lutali biste raznim putevima. Kaže gospodar, وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Vi nekad nešto ne volite, nešto mrzite. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ A to je dobro za vas. وَعَسَا أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ A vi nekada nešto želite, volite, da vam je to, a onda to bude, to bude loše po vas. To nije dobro po vas. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada govori o dužnostima muslimana prema muslimanu, govori o šest dužnosti i među njima posjeta bolesniku. Pa kaže hakun muslimi alal muslimi Pravo, hak jednog muslimana u odnosu na drugog muslimana je u šest stvari. Ida laqitahu fasallim alayh. Kad te susretneš sa bratom muslimanom da se sa njim poselamiš. Wa idha da'aka fa'ajibhu kada te pozove da mu se odazoveš idha Kada zatraži od tebe savjet, da ga posavjetiš Svako od nas ima, što bi narod kazao, šlip za nešto. Ima nešto što je specifično što on zna. Kad meni nešto zatreba, onda ću da se s muslimanom koji to zna posavjetujem, jer ja ne znam. idha I kaže poslanik, njegov hak je da kada se kada se brat musliman razboli da ga posjetiš wa idha mata fattabi'hu i kada preseli da mu da mu klanjaš dženazu. Također poslanik alejselam je kazao da vjernika nikada ne pogodi ni jedna nedaća, a ta nedaća može biti bolest. A da to neće biti sebebom sapirana njegovih grija. Tamam da vjernika i trun jedan ubode, on kad se strpi i ostane na svog gospodara, zato ima, zato ima nagradu. Hadisi kuci koji posebno koji posebno mene je dojmio vezano za bolesnika koji sam pronašao je onaj hadisi kuci koji nam je prenio poslanik sallallahu ve wasallam hajde možemo napraviti mjesta da Iza qila lakum tafassahu fafsahu Jefsehillahu lakum Allah će vam napraviti mjesto kada vam negdje treba Dakle, poslanik sallallahu alaihi wasallam nam objašnjava situaciju na sudnjem danu i govori o razgovoru između gospodara i njegovog groba. Pa će kaže Allah Đelešanuhu na sudnjem danu kazati Čovječe, bio sam bolestan, zašto me nisi posjetio, zašto me nisi obišao? Reći će gospodaru, ti si gospodar svih svjetova, kako ti možeš biti bolestan? Kaže, zar nisi znao da je taj i taj moj rob bio bolestan, pa ga nisi obišao. Da si ga obišao, našao bi mene kod, kod njega. Ima mi nevevi ovo tumač da bi našao gospodareve blagodati od tog čovjeka koji je bio bolestan. Dalje nastavlja se ovaj hadis pa kaže O čovječe, kaže gospodar, bio sam gladan, tražio sam da me nahraniš. Zašto me nisi nahranio? Kaže, gospodaru, ti si gospodar svih svjetova, kako ti da budeš gladan, tebe da nahranim. Kaže, zar nije taj i taj dolazio kod tebe i tražio da ga nahraniš, a ti ga nisi nahranio? Da si ga nahranio, zar ne znaš da bi to našao kod mene? I meni je drago, elhamdla, da gledam ovi momci donose ulje, rižu, donose ovu, ovu sadaku. Insan ne zna ko će to pojest, čija će vas vas čija, će vas dova ustići sutra. I kaže gospodar na kraju ovog hadisi kucija, bio sam žedan, zašto me nisi napojio? Opet čovjek će odgovoriti, ti si gospodar svih svjetova, kako ti da budeš žedan, kako tebe na Kaže, zar nije taj i taj tražio da ga napojiš? Pa ga nisi napojio. Zar nisi znao da si ga napojio da, će to, da bi to našao kod mene? Hadis kuci bilježi ima muslim. Poslanik sallallahu alaihi wasallam nas je podučio svojim edabom, odnosom prema svojim ashabima radijallahu anhum da insan mora da se opodi lijepo sa svojom braćom. Čak je to pokazao i odnosu prema židovu. Kaže da je bio jedan mladić koji ga je izmetio, a bio je židov. Pa se je razbolio. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam ga obišao. Pošto je to bila teška bolest, očekivala se smrt, on je kazao primi islam. Kažem, dječak je pogledao svoga oca koji je bio kod njega, pa mu je rekao poslušaj Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, i kaže dječak je primio islam i nakon toga preselio, a poslanik alaihi wasallam je izašao iz kuće doveći hvala Allahu koji ga je sačuvao od vatri. Nagada za onoga koji posjeti bolesnika je sigurna Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nekoliko hadisa govori govori o toj vrijednosti, a u jednom od tih hadisa spominje da kada musliman obiđe svoga brata muslimana koji je bolestan da će biti u džennetskoj hurfi pa su pitali Allahu poslanice šta je to džennetska hurfa on je kazao da je to džennetsko će također Resulullah sallallahu alaihi wasallam osim što je pokazao da se treba obilaziti poslanika, pokazao je nešto specifično. Uzeo je vodu od abdesta i poprskao Džabira ibn Abdullaha. I bereketom te vode Džabir ibn Abdullah je šta on se osvijestio. Sad se postavlja pitanje, danas često imate ljude koji nauče kuranske sure pa piju vodu. Da li je to dozvoljeno? U komentaru Buhari se spominje da je to dozvoljeno činiti. Subhanallah, na četvrtoj godini fakulteta imali smo predmet praktikum i obilazili različite institucije. Jednom posjetimo u Ilijašu onaj centar za odvikavanje od droge. I dol su nas lijepo ugostili i u razgovoru sa onim ljudima koji rade, pitamo ih kako rade. Kažu, jedna od metoda koji koriste kad njihovog pacijenta koji hoće da se izliječi, oni to zovu krizom. Kad im dođe kriza, kažu onda im kažemo da uzmu abdest. I kažu uzmu abdest i taj im se bol koju dobiju smanji. Subhanallah, bereketom abdesta. I onda mi je naumpalo kada sam čitao danas ovaj hadis da je Resulullah sallallahu alaihi abdesnom vodom abdesnom vodom osvijestio Džabira ibn Abdullaha. Inače, Resulullah sallallahu alaihi u svemu nam je primjer. Elhamdulillah, da smo mi večeras iskreno došli. Da slušamo njegove hadise. To nam je dovoljno da budemo da, bude svjed, svjedočanstvo za nas ako Bog da na sudnjem danu. Ashabi poslanika sallallahu alaihi sallam su znali cijeniti stvari. Vi znate da su oni čekali da se Resulullah abdesti pa onda poslije da uzmu tu vodu da poteru dijelove svoga tijela. Jer su znali kolika je vrijednost Resulullaha. Ako mi budemo, alhamdulillah, svojim odnosom prema hadisu Resulullaha, da ne govorimo riječi koje nismo sigurni da su hadis, da, da radimo one stvari koje nam je preporučio Resulullah sallallahu To je naš odnos prema poslaniku s.a.v. iz današnjeg vremena. Mi ne možemo poput Alhe, poput Alhe da na Uhudu dižemo svoje ruke i da stavljamo na sablju da štiteći Resulullaha. Mi ne možemo poput Hubejba ibn Adija koji je, koji kazao onom mušriku ja ne bih želio da poslanika i selam trnu vode a da ja budem kod kuće sa svojom porodicom. I ubili su ga. To je bila njegova misija, njegov način da zaštiti Islam, da zaštiti Resulullaha. i on je svoju misiju ispunio pred hadisa da zovem Hafiz Amara, rekao Amara imaš li nešto večeraš da i ti podijeliš sa onom braćom u tabačkom mesčidu. Kaže on spomeni im onaj slučaj kada je Resulullah sallallahu alaihi wasallam dijelio plijen. Pa je dijelio više među onima koji su bili novi u islamu. I znate da u zekijatu, tamo kada su one kategorije, imate muallafetu kulub, oni čije srce treba pridobiti. Resulullah sallallahu alaihi wasallam više malo njima dijelio da bi njihova srca predobio za islam. A ovi koji su već u islamu, oni su, se ono ko malo pobunili, ko bilo im krivo. Pa je Resulullah sallallahu kazao, zar nam nije dovoljno to što sam ja među vama? Zar nije dovoljno to što ste vi mene već podijelili? Kažu da su svi tada plakali. Subhanallah. Zato je bitno da mi koji, koji vežemo se za islam, koji se vežemo za Resulullah sallallahu alaihi wa znamo cijeniti ono što vrijedi, a vjerujte da je to Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nema nijedne situacije koja se desila u, životu Resulullah a da on nije, da bi se mi mogli danas zastiljati. Meni, meni nikako nije jasno. Tolika misa. Znate da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam postio ponedjeljak da bi sebe podsjećao na dan kada je rođen, i da bi se pa- sebe posjećao na misiju na misiju koju mi gospodar dao valja ispuniti u svoj toj misiji, u svim tim ratovima u svim tim podmetanjima Resulullahu sallallahu alaihi wasallam on je imao vremena da se utrkaje sa svojom suprugom imao je vremena da nam pokaže kako se treba odnositi prema bračnom drugu imao je vremena pa je pokazao kada je bilo osvojenje Mekije, kada je njegova maćeha Halima došla da je sve ostavio da se posvijetio njoj, da, da srijedio nam pažnju kako treba da se odnosimo sa onima koji su nam nešto u životu učinili. Dalje, Resulullah sallallahu alaihi wasallam je imao vremena da se da Enesovog radijallahu anhu brata kada mu je ona ptica uginula da se ide na po ulicama Medine da se igra sa njim da bi dijete uštet, da bi dijete utješio. U svoj toj, svojoj misiji Resulullah sallallahu alaihi wasallam nije ostavio ni jedan segment da mi ne znamo kako ćemo postupiti. Pa evo i po, kada je u pitanju abdest Kada je u pitanju abdest, smijemo abdestom vodom ovo, ne smijemo lovo, Kako ćemo uzeti abdest kad nemamo vode? Koji su farzovi i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što možemo zaključiti iz ovog hadisa Resulullah sallallahu alaihi wasallam koji se koji spominje da je došao u radijallahu anhu koji je bio bolestan, bio je osviješćen, onesviješćen, pa mu je Resulullah s.a.v. uzeo abdest i svojom vodom poprskao lice i onda je on došao sebi i upitao poslanika ali selam o nasljedstvu pa mu je Resulullah pa je onda objavljen ajet u kome je gospodar pojasnio dijelove, dijelove hadisa. Dakle, vodimo računa o bolesnima, onima koji sva su potrebni. Dalje, Abdest je bitan u našim životima i može biti lijep i nasljedstvo je definisano, stoga vodimo računa da oni koji imaju kod nas hak, da im damo njihove hake. Da im damo njihov hak. Molim Allah Đelešanuhu da nas učini od onih koji će biti iskreni nosioci baklje Islama, da mi budemo ti koji će ako Bog da promovirati pravilno razumijevanje Islama, ovo što Hafiz nekada nekog drugog ubaci, što nekada ima obaveza, ima i dva cilja. Nekada ne stigne, a nekada ne želi da ljude veže za sebe. Kaže, se ide, otiđi. Bitno je znanje i slijedjenje su Allaha. mi kaže, nije bitan kena. Zato kada dolazimo na halku hadisa, neka znamo. Prvo, nešto naučimo. Drugo, to pravilno razumijemo. I treća stvar, to primjenjujemo neka oni kako je Resulullah sallallahu kazao na oprosnom hađu neka oni koji su prisutni obavijeste oni odsutni molim Allah Đelešanu da budemo časni nosioci baklje Islama imam jedno obaveštenje sutra sutra ako Bog da u 12 noćni namaz u Carevu džami pa ako bude imao vremena da se posvijeti tom dijelu i bajeta pa bojru وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وببركة بفضلك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا